Du er også velkommen til at stave dit efternavn. Tak fordi du ringede til Ekstrabladets læserbreve. Ja, hallo. Ja, du snakker med øh, Per Fritmors her. Øh, jeg ringer for at klage over et øh, radioprogram, der er hver lørdag 8 minutter over 6. Det hedder vist nok Banjos Likørstue. Det er noget redselsfuldt, noget der burde stoppes øjeblikkeligt. Vi snakker, vi snakker, øh, vi snakker diskrimination, vi snakker... Øh, latterliggørelse af mindre minoriteter og andre folkeslag samt dyr og alt andet, hvad der kan forekomme på denne klode. Jeg synes, det skulle stoppes. Måske kunne I hjælpe. I er jo ekstrabladet. I har jo meget power. Øh, I har jo god kompetence og kan klare virkelig store problemer. Jeg har blandt andet læst jeres ecstasy-kampagne, som jeg synes var virkelig, virkelig, virkelig, virkelig god. Og det var sådan set bare det, jeg vil sige. Jeg håber, I kan gøre noget ved sagen. Måske lægge sagen mod øh, radioen eller noget. Det er på B3 forresten. Vi, det var bare det. Hej. Ja. Screaming for læderhandske. Vi bor i en der hedder kødbæst, rollort, rollort, og vi har købt 28 kasser øl, og vi er hønefulde hele tiden. Det lyder sgu fornuftigt. Men hvad med øksen? Hvad skal den bruges til? Okay, der er spydkast nu. Til at solere øh, med, selvfølgelig. Øh, er der med på at rapportere, rapportere fra <laughs> spydkastningsshowet? Ja, ja. Den er jeg med på. Okay, okay, med så skal du sige, hvad der sker. Jeg rapporterer. Jeg rapporterer. Jeg er nummer to. Hey, jeg fandt den her. Jeg er nummer to. Okay. Okay. Uh, wow. Uh. Nej, jo, jo, jo. Så kører vi. Spydkast. Ja, den vej. Hey, Simon! Simon! Jeg har fundet en radio! Simon! Nu kommer der en løvende med madras i under, undertøj. Og Simon, han er brændstiv. Han vælter rundt. Jeg prøver at prikke ham med en pind. Lad os se, hvad der sker. Han er levende. Hey Simon, her, vi skal spille økse. <laughs> Vi skal lige spille med økse. Så, nu bliver der kastet økser ned i jorden ved siden af der, deres fødder. Det ser meget spændende ud. Hvad med det spydkast der? Spydkast nu. 1, 2, 3, jeg starter. Ja, det var 5 meter. Så, nu sker der noget. Hvad der sker her, Jan? Jamen, der bliver kastet med spyd, og der er undertøj, og grottehaler og økser. Og jeg kan kommentere sådan en situation, at der står en mand iført øh, en buksedragt, og en plastikpind og en gul hue, hvor der står body på. Han slås med en mand med en dåseøl og en økse i læderbukser og rottehaler. Det er et ømt syn røgblære. Spydkast. Spydkast. Ja, lad os se det. Er der spydkast? Er der skydkast på vej? Vi ramme ham vagten der med bøllehatten i håret lige i maven. Okay. Okay, hello partner, prøv lige at blive spurgt din navle. Det var, det var ikke så meget med. Det var en tøsedreng, vi havde med at gøre med. Nå, nu er der en, der er ved at blive klædt. Nu kommer, nu kommer der ægte brøl. Okay. Det er svært at rapportere. Ah! Det er fantastisk konkurrence, der er her. Fantastisk. Så nu tror jeg, at øh, nu tror jeg, at vi må videre. Vi siger tak. Ha' det godt, ikke? Ja. Siger du? Øh, ja, det var jo endelig dejligt øh, tilbageblik på sommerens genvordigheder. Ah. Ja, Simon. Men, øh, der skal jo udtrækkes en vinder. Ja, og øh, skal jeg rode lidt i bunken? Her, så får den der. Ja. Yeah. Okay. Har vi en heldig vinder? Ja. Yeah. Du skal lige se først. Det er jo så i vores Find 5 fejl konkurrence, som vi har på vores utrolig dejlige hjemmeside, som vi måske Fortæl, lige... så ringer jeg lige op imens. Ja, som jeg skulle lige give adressen på den. Uh, undskyld. Den er www.dr.dk-u-banjo. Det er som sagt vores hjemmeside, hvor vi har den her konkurrence, der hedder Find 5 fejl. Mm. Der er også et spil, som hedder Mujaffa-spillet, mm-hmm. som der måske er nogen, der har prøvet. Øh, ja, det er jo sådan set det. Har du hul igennem? Jeg simpelthen? har hul igennem, Godt. og øh, så lad os lige... Øh, øh, ja, hallo, er det Nina Rabeck? Ja, det er det. Ja, du snakker med Simon Jørgensen, jeg ringer fra et radioprogram, der hedder Banjos Likørstue. Ja. Kender du det? Øh, ja. Fordi at, øh, det er sådan, at du har skrevet en mailing til os. De find fem fejl. Ja. Og øh, du er faktisk blevet udtrukket som månedens vinder. Okay. Så øh, det er jo ikke så skidt endda. Nej, det er det da ikke. Nå, Men... du er ellers bare for sjov, at jeg lige prøvet det. Nå, okay. Men har du hørt radioprogrammet? Øh, nej, det har jeg faktisk ikke engang. Nå. Ej, det er næsten lidt på tavle. Okay. Men jeg har været inde og spille jeres spil, jo. Nå, okay. spillede jo. Okay. Det må man ikke sige. Ja, jo, det må man gerne, fordi jeg bor i Gellerup-parken, så det må jeg gerne sige. <laughs> du har også en masse venner af, af, af de der, shh, man ikke må sige. Nej, det har jeg ikke. Har du ikke? Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Det har jeg bare. Jeg har en eller to, tror jeg. du, <laughs> øh, når man bliver trukket ud i banens kørestue, ikke? Ja. så er det sådan, så vinder man faktisk noget. Man vinder det, der hedder en flaske likør. Okay, helt sikkert. Så, så du har vundet en flaske likør? Hvad er det for noget likør? Kalua. Nå, ej, det smager så. Det er bomben. Altså, hvis man skal ud og have en... Øh, hvor gammel er du egentlig? Jeg er 19. Okay, så må du løbe hen og tænde radioen nu og være med på banen, så kører du på P3. Ja, det bliver jeg nødt til. Okay. Det skal ha- jeg nok. Ha' det brunt. Ja, i lige måde. Hej. Hej. Ja, det var en lykkelig banjovinder til. Det var det, ja. Men man altså, skal altså gå ind på hjemmesiden, Jan, og adressen den er? som jeg sagde før, www.dr.dk-u-banjo. Eller du kan mail til os øh, og skrive til os, at vi er nogle forpulede røvhuller på banjo Ja, og nu skal vi så lige til en anden konkurrence, Simon. Ja, fordi vi har jo øh, vi har mærketøj. Vi har det ypperste kvalitet inden for mærketøj. Til, øh, til... I form af t-shirts fra Alice. Det er det i hvert fald. Uden at gøre reklame. Ja. Øhm, Alice er bare hyggelig. Ja, og vi har så en lille konkurrence her. Og ja, her er det jo så, at man skal virkelig tage sig sammen, fordi man skal være håndarbejdskender, kan ja. man godt kalde det. Fordi vi har øh, fået nogle af dem, som sidder og syr alestøj, dem, som får 3.000 kroner i timen, til at stille deres symaskine på et bestemt søm, det vil sige et bestemt ja. symønster, eller øh, den måde, syningerne er lavet på. Og du skal så gætte, om det enten er rosensøm, øh, undskyld, svin, zigzag eller skråbånd. Ja, der bliver foretaget her. Ja, som der bliver syet med her. Men lad os lige høre lydeksemplet. Du skal altså gætte, om det er rosensøm, zigzag eller skråbånd. Lad os lige høre, hvordan det lyder. Troels, hvis det er, at du har svaret på det her. Ja. Var det her en symaskine, der syede rosensøm, eller syede den zigzag, eller syede den skråbånd, så skal du mail ind til os på banjosnabelag.dr.dk. Okay. Så mail ind til os, og så kan du være med i præmien om det svedeste alesgear. T-shirts. Det er det. Og lad os så komme videre i en rasende fart. Hallo? Ja, hallo, det er Karin Aftek. Er det hos nitterne? Ja, det er hos nitterne, men vi du hvad, der er lukket, du, de at gå hjem alle sammen, du. Er det det? Ja, vi du hvad, klokken er fem, du. Her går vi hurtigt hjem halv fem, du, så er det sket. Jeg skulle bare have nogle nitter til min lædervest. <laughs> ja, vi, vi sælger slet ikke noget privat, du. Jeg slet ikke nogen... Nå, for satan. Jamen, Nej. så drikker jeg videre. Hej, hej. Hej, du. 80'er hit. God aften og velkommen til programmet Det er slemt. Programmet, hvor vi hjælper trofaste kriminelle eller bare uheldige nybegyndere med enten at komme af med noget eller lave det, som tilsyneladende bare er gået i stykker. Og i aftens program skal vi starte med et brev fra en, som kalder sig vil gerne være anonym, men hedder Marianne. Og anonym Marianne, hun skriver, Kære det er slemt, jeg havde i går besøg af min rigtig gode veninde, og vi sad og syede korporstøvler og broderede veste og sniffede lim og havde det bare rigtig hyggeligt. Så kom min mand fuld hjem, som han plejer, og gav mig tæsk, som han plejer, og så tæskede han også min veninde, som han plejer. Og så tæskede han bordet, og så tæskede han stolene. Kort sagt, alt i huset fik en fortjent omgang. Og nu kommer mit spørgsmål så. Når man får sådan en ordentlig fortjent omgang tæsk, så sker der jo lidt med vores indbo. Og efter han har tæsket min veninde med komfuret, kom han til at slå vores ammerhylde ned. Altså, det var ikke noget, han gjorde med vilje. Men der stod sådan en lille fin garter, og hans ene ben faldt af, tror jeg nok og jeg kan ikke finde benet. Hvad skal jeg gøre? Jeg er så forfærdelig ulykkelig, så hjælp mig. Ja, kære anonym Marianne, det kender jeg godt. Lige midt i alt, øh, alt det, som er hyggeligt, så sker der en katastrofe. Og ja, et manglende ben på en myresoldat, det er skidt. Det er vældig skidt. Men du spørger, om øh, jeg ved, hvad du skal gøre, og ja, selvfølgelig gør jeg det. Det er derfor, jeg er her. Du skal først og fremmest starte med at sige rigtig mange gange undskyld til din mand, for det er jo virkelig din skyld. Og så skal du bade ham i velduftende mærke naturprodukter, og du kender vist resten selv, ikke? Med hensyn til soldaten. Du ved jo godt, Marianne, du ved godt, du er en dum kælling, når du ikke engang kan tåle en ordentlig og sund belærende omgang hustruvold, uden du smadrer store maskuline macho-symboler som nye soldater. Så køb en øh, ny soldat til din ven, og ellers bare hils ham rigtig mange gange fra mig. Men øh, nu tror jeg lige, vi skal over til telefonen. Det er slemt. Hallo? Øh, hallo der. Øh, er det det der slemt der? Noget med noget øh, der? Øh, ja, det er noget med Kenneth der. Øh, han træner noget med noget jern og noget der. Og så, øh, så altså, lige pludselig, det blev rimelig skidt. Han ser rimelig skidt ud der. Ja, lige nu der sidder han faktisk nede i vores vaskekælder med jakkevær der. Og Ja, nede i vaskælderen med jakkevær, og, og der er noget der, han øh, har fået nogle øh, billige hormonestager og en bilradio der. Ja, han købte nogle øh, hormoner der, og så fik han en bilradio med i prisen, og ja, men nu er han altså blevet rimelig crazy der, og ja, jeg ved, jeg tænker, jeg ved ikke, hvad der går gået galt, om det kunne være noget dårlig vodka, skulle lige pille ned, men jeg ved ikke, det er... Øh... Altså, jeg kan forstå på dig, at din ven har fået noget dårligt krudt. Ja, krudt? Nej, nej, nej, nej, hormons der, russer der, bredpiller, øh, trefingerkuren, du ved, ja. Ja, jamen det var også det, jeg mente nå, haha, ja, ja. I lyder som nogle rigtig fornuftige drenge, jeg tog. så jeg synes, I måske skulle prøve at tage nogle flere stoffer på én gang, i stedet for bare at tage lidt af gangen. Altså, tag noget E, øh, fyre op i 2 kg stilummen, tag nogle snitter, fyre op på noget spæd, crack, helt lortet. S- altså, så længe man fyrer op for så mange forskellige ting, så mærker man ikke de andre stoffers bivirkning, så snart der er et, der går ud, så kommer det andet til at træde til. Og ellers så skal I bare slibe hinanden helt ned, og så give hinanden linolie. Og så husk at smide øh, servietterne ud i en, i en spand med brandbart, ikke? Øh, og så er det bare ud og køre det væk. Altså, når man er på stoffer, skal det køres væk. Ud og køre bil. Helt sikkert. Og nu har jeg, jeg håber altså virkelig, at I har en ordentlig macho for det er det, der skal til. Ja, det er. Så man ved, at de er store, rigtige mænd og så videre. Store, brede macho-mænd. Mm. Ja, det er. Helt sikkert. uh, så tager vi bare nogle uh, polske hestepiller der, og så kommer vi til at se brandgård ud til sommer Åh, oh, ja, det er nogle ordentlige piller. Det lyder godt, drenge. Så, øh, så tag lige at komme nogle ordentlige macho-patroner ned i det der jakkevær, som Kenneth han sidder med nede i vaskekælderen, og så en rigtig god tur i byen. Ja, den er god der. Den er god, den er god. Slemt er slut for i aften, men øh, vi hører snart ved. Og husk, tæsk er fedt, kvinder er ydt. Hej hej. Ja, hej du, det er øh, Fiskepeter, og du lytter til Banjos Likørstue. Oh. Velkommen til Acceptcard. Tak skal du have. Alle medarbejdere er desværre optaget. Vent venligst. Nå, for fanden. Åh, oh, uh. Alle medarbejdere er stadig optaget. Så spil der noget musik. De står i kø som nummer 1. Ej. Oh, baby. I love you two times in the mornings. And I love you in the afternoons. And at night, I fall you three times. Alle medarbejdere er stadig optaget. Ja, ja, ja, så spil dog noget musik. Som nummer et. Ja, ja, er nummer et, mand. Jeg var født i etter. <laughs> oh, baby. Let me love you. All <laughs> night to the early mornings. I'll fuck Hvad fanden? Alle medarbejdere er Ja, det har du jo sagt. De står i kø som nummer. Et. Et. Oh, baby. I'll take off your underwear. Koncenter, det er Kasper. Ja, Dag, du snakker med Per Fritmos. Nu skal du høre, du. Øh, der er noget med noget lån og noget, har jeg set i avisen. Ja, Er det rigtigt? det er helt rigtigt øh, forstår du, jeg er lige kommet tilbage fra sådan en tur sydpå, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Og jeg skulle bruge nogle penge. Men jeg skulle høre, hvordan er det med sådan noget afdrag og sådan noget? Altså det, der ligger i det, det er, at øh, man minimum betaler 2,75 procent tilbage af skyldig saldo hver måned. Okay. Det vil jo så sige, for eksempel, hvis du lånte øh, 10.000, så betaler man så 275 procent tilbage. Minimum per måned. Okay. Ja, fordi her står noget med øh, 30.000. Ja. Øhm, 30.000 til for eksempel et par nye sko. Ja. Det var ikke bare nye sko, jeg skulle have, men øh, jeg kunne godt tænke mig at låne 10.000 måske. Og det er måske bare for et par uger. Ja. Kan det lade sig gøre? Man kan ellers få flotte sko for 30.000. Det kan man, men uh, jeg har på slangeskinstøvler, dem holder jeg mig sgu til. Det. dem holder du til. Ja, tak. Hvis det er, du har en 5-6 øh, minutter, så kan vi faktisk tage ansøgningen med det samme, og så kan du få et svar med det samme. Ja, øh, hvad med sådan noget Ribers? Er man registreret Ribers, øh, så, så kan man ikke få lån herinde. Hvad hvis man har været straffet? Det er ikke, øh, det er ikke nogen hindring. Nå. Det er det ikke. Øhm... Det, det, det, det kræver, det er en, øh, en fast, øh, fast indtægt, og, øhm, og så er man ekstra Så altså, Det er i hvert fald i første omgang. De, okay. Jamen, det er min faste indtægt, forstår du. Jeg er nemlig lige kommet... Ja, ja men jo, så går det sgu nok ikke, du. Okay. Øhm, jeg må lige finde ud af det. Jeg må lige prøve at snakke med min rådgiver også. Så kan det være, at jeg vinder tilbage. Du er i hvert fald meget velkommen til at ringe. Tak skal du have, du. Det var så lidt. Hej, hej. Hej. Ah, jeg skal love for, at Hannibal han har fået spist noget i dag, var? Ja, han er godt nok... Øh, han er det er vores erhvervspraktikant. Hvis man lige er kommet ind i programmet, så de der smaskelyde, det er vores erhvervspraktikant Hannibal, som sidder og spiser hele tiden. Ja. Men Hannibal, jeg synes næsten lige, du skulle komme herover, ja. fordi øh, vi har sådan en spand her, sådan en rygeinstrument, og det synes jeg næsten lige, du skulle prøve nu, når du er praktikant. Man er jo nødt til at lave lidt, når man er praktikant. Jeg ved godt, ja. du helst vil sidde over hjørnet og, og spise, og du har gået til den. Der er i hvert fald røget 13-14 poser chips, og hvad der nu ellers er indenbords og cola og den slags. Men Hannibal... Hvis vi lige stiller spanden op på bordet her. Ja, Sådan der. så kom herover Hannibal. Så skal du bare sætte munden derned til. Og så skal du suge. Alt, hvad du kan. Sug så. Ja, kom så. Sug. Hannibal, sug. Su. Kom nu. Sug. Sug. Sug. Sug. Su så. Ja, det er godt. Mere, mere. Kom så. Yes. Ja, mere. Kom så. Der er stadig mere inde. Kom så. Sug. Ja, det er godt, det der. Og så er det, så er det gratis første gang, han i bal, så sug. Ja, det er godt. Suser. så. Yes. Ja, det var godt, Hannibal. Ja, Hannibal. Det var godt røget, det der. Sådan, det skal man, rigtig, så, sådan rigtig suger man en god spand. Det skal og, nok blive øh, glad for i længden. Det tror jeg også. Og husk, at første gang var det gratis. Det er jo det. Øh, men sæt over og spis nogle flere chips og drik noget mere cola. Og så skal vi nok, øh, du skal nok få lov til at sige noget ind i mikrofonen senere. Det er den her, jeg sidder og snakker ind i nu. Men det kommer tilbage til Hannibal. Ja. Jeg håber, at du stadig kan sidde sådan nogenlunde. Ja, hvad er det, du sidder og ruder med derovre? Jeg sidder på at sidde og skjule et eller andet der. Jeg prøver ikke at skjule det. Jeg har en lille overraskelse til dig, Simon. Jeg har okay. fundet en plade, som jeg godt vil spille for dig. Mm. Og der også var noget danseinstruktion. Okay. Jeg kan sige så meget som, at det er noget russisk musik. Ah, øhm, jeg kan godt faktisk mærke, at du er gået og hoppet lidt hele dagen. Ja, men det er fordi, jeg har dårlig mave, men det er noget helt andet. Nej, øhm, det er rent faktisk, fordi jeg har, der er sådan en dansinstruktion i den her plade, okay. hvordan du danser russisk. Så det vil jeg faktisk godt lige vise dig. Så hvis du lige lytter til musik, så vil jeg lige gå ud på gulvet, og så vil jeg lige danse lidt og pifte lidt, som man gør på russiske manerer. Okay. lige gang at høre. Ja, hvor er det skønt, ikke? Det er meget interessant. Det er det. Så skål i vodka. Jamen, skål. Og op i røven med, med likøren. Skål. Men skal vi ikke bare nyde resten af musikken? Nej, det skal jo lade den køre i baggrunden, for ja. det er så godt. Okay. Nu skal vi jo til noget, som vi også har gang i i sidste uge. Nemlig denne uges danske soundtrack, film-soundtrack. Du er helt forpustet oven på den her sagt. ja, Jeg er helt rundt på gulvet. Men sidste uge var det jo så Fussis en by i provinsen. By i provinsen, ja. Som, som var blevet aldrig... indspillet i en big band version. Ja, det var blevet ja, indspillet... Vi skal ikke snakke om alt det her øh, tekniske. Det var bare et skønt stykke musik. Det var det, ja. Det var ikke en original version. Og det bliver det heller ikke den her gang. Jeg vil godt spille, spille have spillet, jeg er helt rundt på gulvet, jeg danser ja, det meget. kan jeg se. Jeg vil godt have spillet originalversionen af Huset på Christianshavn, men den er aldrig blevet indspillet på plade. No. Men da jeg søgte på computeren under Huset på Christianshavn, så kom der noget op, der hed Christianshavn Rock. Mm. Og det har lidt med huset på Christianshavn at gøre, men det er noget underligt noget, det her. Jeg synes, vi skulle høre det. Okay. Her kommer så altså denne uges danske film soundtrack. hallo, det er... Paul Thomsen her. Jeg er 42 år, og øh, jeg har lige fået fjernet pungen. Det, øh, det er noget, jeg har fået gjort efter, at jeg kom galt afsted på min flagskib. Ja, der var lidt for mange bajer i kassen bagpå, og da jeg gassede op nede i krydset nede ved Røvelse, du, så gik den lige på baghjul, og jeg fik hele lokummet ned over mig. Det var øh, knap så fedt, men øh, bajerne gik ikke i stykker, så nu tager jeg hjem og lytter til Banjos Likørstudie, det læger jo alle sov. Hej hej. afbrug det, Michael. Ja, Dag, du snakker med Per Fritmos. Jeg skulle høre noget angående en plade. Ja, hvad er det for en? Øh, det, en hedder, det er noget med noget Banjos Likørstue. Har I fået den på plade? Banjos Likørstue? Ja. Det har jeg ikke, det er helt sikkert i hvert fald. Den hedder Giver du et kys? Ja, men jeg kan godt prøve at tjekke, om det er noget, der er til at få øjeblik. Ja, tak. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Hallo? Ja? Nej, det er slet ikke noget, der er til at skaffe eller noget, men jeg har hørt om det før, der har været en anden, der spørge på den. Okay. Men øh, ja, det er altså et eller andet dansk går ud fra, ikke? Jo, det er det. Ja, men jeg kan ikke huske, hvor en anden kunde havde kendt det fra. men ikke, om det er noget radio eller andet, men det, det er ikke noget, der er til at få, altså. Okay, men så er det nok, fordi det er på trapperne. Umiddelbart ja, det vil jeg mene. Altså, den er slet ikke i systemet, så det er ikke noget, jeg kan skaffe, altså. Okay. Hvis du holder øje med den, så holder jeg også øje med den. Jamen, det er helt i orden, du. Tak skal okay, du have. Hej, hej. hej. Åh oh, ja, Janne, det var det. Ja, jeg synes, at det løb fint af stablen i dag. Ja, det må man, øh, man må ikke klage. Det må man sgu ikke, medmindre man øh, ikke har styr på lortet og har lort på skidet. Det er jo det. Men øh, vi kunne lige sige 3 gange www.dr.dk-u-banjo. Det er vores hjemmesides adresse. Det er jo så populært med internet, så selvfølgelig har vi også det. Vi er jo med, hvor det sker. Ellers så kunne man sige banjo og... Hvis I synes, vi er nogle forpulede røghuller, så skriv det derind. Det er jo det. Og øh, ja, hvad kan man sige, Jan? Man kan sige, at Hannibal han er ved at være han er tyk en og glinsende. Hannibal, du skal ikke trykke de der bumser herinde. Det er sgu ulækkert. Det må du vente med, til du er færdig herinde. Ja. Det var lige... Hvor lang tid, så kan du komme hen og sige noget i mikrofonen. Ja, han har godt nok spist meget, hva'? Ja, det er meget sådan en lille, lille krig indhold, det. Men øh, ja. det må vi jo... Det er åbenbart banjostilen, at øh, sådan skal det bare være. Ja. Har du mere på hjertet, unge mand? Nej, det har jeg faktisk ikke. Men det kunne være, at vi lige skulle få Hannibal over, hvis vi kan få bukseret ham over. Altså. Skal jeg køre dig, Hannibal? Ja, hvis du lige kører Kør Hvis vi hjælper Hannibal Kom her, Hannibal. Op der. Lige sæt dig mikrofonen. Ja. Skal vi se, om den er der? Den er der. Ja, men kan. Kan han se noget overhovedet? Ja. Okay. Hannibal, så skal du bare lige sige det der, vi plejer at sige til sidst, okay? Her er Radioavisen er 19. again. Once again, this has been Robbie Robertson live on the Venus flytrap in beautiful Las Vegas, saying thank you and good night. Let's go. Uh, uh, uh, it's the one mix. Murder, murder, murderous, my, my, my murderous shit. I keep the gangster, gangster, gangster, get, get, get gangster. Fit? Feel me? I spit that Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn. Yo, career crook. Nobody rap Brooklyn like me. Jigger Man, Volume 3, I'm packed looking like me. Stop the presses. Baby girls, drop your dresses. BK liquor shop for Big Pop in heaven. Ever since I came through, niggas got the impression everything I drop out of the question. Stop the guessing, it's hot. Flow's proven. I pack cause my dough's moving. My whole crew up in this motherfucker. We spray corners, standing like you got a cape on you. Fine, you'll be wearing a black suit a long time. I put your crew in hard bottoms. The priest is like God's got him. He never did nothing to nobody, but them boys shot him. Brandish iron, outlandish buying. Bentley coops, not bragging, just simply the truth. We all from the ghetto. Only difference we go back back. Back up in D&D on his primo track. Listen, I'm so gangster, pretty chicks don't wanna fuck with me. Iceberg, slim baby, ride rims. I'm so gutter, ghetto girl, fall in love with me. <laughs> You know him well. By the name of Jacob, I'm so gangster, pretty chicks don't wanna fuck with me. You can love me or hate me. JC, I'm so gutter, ghetto girl, fall in love with me. Rockefeller, block the whole block down. Wednesdays, I'm up in Shine, Cheetahs Monday night. I'm fucking with the model chicks Friday night at light. So I'm cruising in a car with with this bougie broad. She said, Jigga man, you rich, take the do rag off. Hit a U turn, mom dropping you back off. Front of the club, Jigga, why you do that for? Thug nigga to the end, tell a friend, bitch. Won't change for no paper, plus I've been rich. 88 been hustling, Lennon been crushing them, women been fucking them, huh? You see, I live for the love of the street. Rap to the ruggedest beats. Whole closet cluttered with heat. I spit the murder, murder, murder. That Brook, Brook, Brooklyn shit. Furthermore, ma, we tow guns to the Grammys, pop bottles on the White House lawn. Guess I'm just the same old Sean. I'm so gangster, pretty chicks don't wanna fuck with me. Iceberg, slim baby, ride rims. I'm so gutter, ghetto girls fall in love with me. You know him well, by the name of Jacob. I'm so gangster, pretty chicks don't wanna fuck with me. You can love me or hate me, JC. I'm so good, I'm ghetto oh girl, fall in love with me. Rockefeller, block the whole block down. I'm from the M to the A, baby, RCY. So it's hard for me to let the city die. Niggas see me in the streets with no bodyguards, just two big guns that a body your squad. Cause niggas be scheming on me, probably y'all. Think Jigger's a joke, nigga? Hardy hard. Spit Brook, Brooklyn every time I bust. Radio's gotta play me, though I cuss too much. Magazine said I'm shallow, I never learned to swim. Still, they put me on the cover cause I earned burn for them. Soon as I sell too much, watch them turn on him. Cause that seems to be the shit that I earn for them. I spit that murder, murder, murderous. Every time a verbalist, iller than verbal kenners. Or old dog get menace. I'm ill, start to finish. I rip apart contenders, I'm hot. Here's a new story that must be told. Boy, schlägt im Takt, der Beat, mein Körper vibriert, das Gleichgewicht von Style und Skills ausbalanciert und rein. B-Boy weiß, was ein B-Boy fühlt, die Liebe zum Detail im Style, die permanent glüht. Meine Liebe zur Kultur, die mich täglich umgibt, seit dem Tag, als ich mich als MC für sie entschieden. Charaktere prägen Hip-Hop und Hip-Hop prägt Charaktere, nichts für die Mehrheit, eher was für aktive Akteure. Aktive Burner ohne Limit mit dem Spirit der Family, gehen auf Beat, Beats, stehen auf Speed, die Melodie, Rap ist die Redensart, Hip-Hop die Lebensart, erzähl uns nicht, wie es ist, wir leben's, ja, wie jedes Jahr. Lifestyle ist White, Style Statement, Talent. End-to-end dafür das Dokument, das wenig zu stoppen sind. Egal wie schnell die weit über Durchschnitt. Gesegnet mit Ideen, Disziplin und Durchblick, sodass man die Chance kriegt, hoffentlich ordentlich durchbricht. Du wird das Burnsport nicht alle Orten zur Pflicht. Auf dem Weg auf dem Boden, der den B-Boys die Welt bedeutet, auf den Straßen der Städte, wo die Leute sie anfeuern. Die B-Boys, die immer wieder die Grenzen erneuern und der Bewegung neue Bewegungsabläufe weiter steuern. Pop Rock, Top Rock, Up Rock, Flow Rock, Down Rock, Flying Steps, Trash Attack, zum Sound of this Jog. Das Publikum will doch, dass man alles Skills drop. Good Word, Drops, das Football, immer den Styles Jog. This boy is a B-Boy. The place to be. Stormix. Vi fejrer der DMC-mesterskaberne Mix i aften. Blandt andet med DJ Noise, der er gæstebesøg i studiet, vender vi tilbage til mit øjeblik. bring you all in and niggas get scored when I ball. I never fall cause it's all sin. I leave it brittle like sawdust cause I got the raw stuff and more rough raps to keep the trap shut. I'm from the motherfucking land under. I make a man wonder how could I plan thunder, slam blunders. Cause ain't no better with the rhetoric. I settle it and battle it. And with other shit, I wear the snitch. Cause all my stuff, puts on the final touch. I line you up quick, cause all I got is sick rhymes to bust. My shit is so hot, you got so not. Old props, you know, goddamn, you're a cold flop. Slicker than Matlock when I let my gap cock. A track block to wax stock and chopping my rap drops. And the main test is to leave your brain less from the stainless. Get ready for the pain fest. arrogance arouse rap crowds like erogenous zones with more baritones. I own this metropolis. I'm ominous, cipher with trife. My mic's got rifle grips, tight. type they hit ballerinas, the biker checks. I'm amping in most pockets lumpy like cancerous growth. Take a chance to get close, you be dancing with ghosts and apparitions. Perhaps, for instance, if you ask forgiveness, you can enter the realms of my kingdom and ask for entry. High majesty, flattery's a formality. Imagine me broke on salary and be a travesty. Can't picture that mannerisms of an aristocrat. Torn, ordained to cross the tracks, twisting back whatever's under your scaly your fishing hat. Wishing that I had a dime every time I position rap and get toasted. A minister dosage of dope shit, the most sick. Murder by metaphor, I'm the culprit. Just like a mass avenger, my staff to injure, smash up niggas when my malice I'm all giving, not receiving. So reason, cause if any man step, the sword won't leave breathing. It ain't nothing but sins here, it ain't nothing since here. Wins, yeah, you couldn't win in 10 years. But now My sound fatal like dioxin, toxic, cause I drop sin, drop me, no stopping when I'm rocking, shocking. Lyrics are so rugged, harder than gold nuggets, dollar studded, cold blooded, don't shut it, you can't cut it or punch it. When I apply the ruckus, find suckers, try and touch us, try and buck us, now you gon' My shit is A1. Man, you weak, man, you weak. I'm the command in chief, and my clan is deep. My flow is smooth like skin so soft. You get your chin broke off, plus the shin tore off, and yo.